Ezabuli ya kikumi gacha tunaishatu. Oburungi bwo muturanwa gurungi. Leba kirungi kishemeire kitai. Kubona abarumuna batuire nibaulirijanya. Ninka amajuta geguzi omumutwe nigagerera omumureju. Omumureju gwa Aloni nigagerera akitogi Kenya mbarwaye ninkorume rwa Elimoni rurara amabanga ga Sioni akubaniyo omukama yatungire omugisha nibo burora obutaina ndekerero